yupo Abu Talib alikuwepo Abu جهل na عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله ثم صلى الله عليه وسلم أكمن بي عمياتي bani Abu Talib sema la ilaha illa Allah hili neno nitakushuhudilia kuwa ulitamka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huenda ikawa ni sababu ya wewe kusamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية na hii ni hatari ya kuwa na marafiki wabaya hao wawili wakawa wamwambia ya aba talib atarghabu an millati abdul muttalib ya e abu talib hivi wataka kuigura na kuichukia mila ya baba yako abdul muttalib kwa akamregesha katika ule ujahilia waliokuwa nao kwa kujifakhirisha na baba zao hata wakiwa katika upotofu falam yazar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridhuha alayhi mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha maana kila mara mwambia atamke la ilaha illa allah ويعيد له تلك المقالة أمرجليه يلي لمنين سيما لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله نهوك ولوويل بيا ومنبيا hivyo hivyo wawacha mila ya babako wewe wamfuata huyu حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم mpaka neno la mwisho alilotamka Abu Talib alipowaambia au alimtamkia Abu Jahal na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa pale قال هو على ملة عبد المطلب اصلا nisema nini ana ana ala millati عبد المطلب lakini wapokezi wa hadithi vile wanavyochukia shirki mpaka hapa pia hawakutaka kutumia neno ana ikaja ikamkusudia yeye anayetamka ikawa wapokezi wa hadithi wasema huwa kwa sigha ya ghaib yeye si mimi kwa namna walivyokuwa wakijiepusha na matamshi ya shirki lakini aslan Abu Talib alisema ana lakini mpokezi wa hadithi akasema huwa ni yeye si mimi yeye alisema ni mimi mpokezi wa hadithi akasema ni yeye si mimi kwa hata katika lafdhi pia walikuwa wakichunga namna walivyokuwa wakiogopa shirki huwa ala millati Abdul yani nafa katika mila nani ya baba yangu Abdul وأبى أن يقول لا إله إلا الله أككتا كتمك لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك والله nitakuombea maghfira maadamu sijakatazwa na haya aliyesema mtume sallallahu alaihi wasallam kwa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 gani wabainikiwa anapokufa mtu katika shirk خلاص ashakufa katika shirk haifai kwa wewe muislamu kumwombea maghfira kwa hii aya ikashuka kumkataza mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwakataza waumini wasiwaombee maghfira washirikina وأنزل الله تعالى في أبي طالب من الله كترمش كوسه أبو طالب كسيما فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yashau wa huwa a'lam bil muhtadin hakika wewe huwezi kumwongoza unayempenda na hidaya hapa inakusudiwa ni hidaya tu at-tawfiq hidayah ya mtu kuwafikishwa kuifuata haki kule kuwafikishwa kuifuata haki ni kazi ya nani Allah subhanahu wa ta'ala pekee hata mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi ama hidayatu dalalati wal irshad kuwaelekeza watu kuambia hii ndiyo haki hii mtume sallallahu alaihi wasallam afanya na wafuasi wake pia wafanye hivyo wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hiyo ni hidayatu dalalati wal irshad hidaya ya kuwaongoza watu katika haki na kuwadhihirishia ile haki hii mtume saa sallam wasallam na wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika ama kumwafikisha mtu kuifuata ile haki na kuikubali hili liko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala wala si katika mkono yeyote mtume sallallahu alayhi wasallam alitamani sana lau kama Abu Talib angesilimu kwa sababu ya ule mchango aliyouchanga katika kumhami ili yeye kuifikisha dawa makoresho kawa hawawezi kumgusa kwa ubaya alivyokuwa haya ami yake lakini hakuweza kumwongoza wala baada ya kufa hakurejeshwa tena ili ajefanya nini asidimu sasa ije leo khurafi aje awaambie watu eti uniambie utasilimu kabla ujafa akaamka akapiga shahada kisha akafa hiyo ndo kazi ya maulidi jamani hebu tuoneeni huruma kidogo huyu rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamani ammi yake kama angesilimu na yuwafa katika kufuru huyo mama huyo aliyekufa katika kufuru na shirki kisha aje mtu wa maulidi ndio amwambia simame akasimama sio kisha pige shahada simama huyu basi akapiga shahada akafa kuna upumbavu mwingine wa ajabu sana wa kujitafutia sawa mahurafi wana hizi khuzabalat nyingi hizi kisha sikia sasa kwa vile ukuona ndio wakataa ah pasikuwa sisi vichwa kabeji namna hiyo tu mtatupeleka huu ni uongo kipara tena hata nywele hauna wajua kuna uongo na nywele nywele hivyo mfinikwa finikwa ni huu uongo kipara huu sitosoma hii hadithi mtume za sallam ammi yake iwafa atamani asilimu na kufufuka basi خلاص shaondoka duniani shakwisha yake lakini katika kupromote bid'a jamaa wako tayari kuwasemezea uongo wafuasi wao na maskini wale wafuasi waamini nyinyi msione watu waamini mm wajua wewe za kusikia kitu kama hicho ukacheka wakasema yule nafikiri kidogo kuna waya kama mbili fuse zimezima kama zimpiga shoti wajua wasema sijui kama ni kweli wasema kule madhare kule hospitali ya wenda wazimu ukienda kule waekiwa pipa lile pipa chini lintobolewa sasa ukitaka kujua kama wewe akili zako timamu ama msitimamu kwamba nenda kajaze maji pale kisha wapewa ndoo sasa mtu ambaye akili yake sitimamu akiweka yale maji si maji yatoka kwa chini yeye endelea kujaza tu wajua mm, huyu hamnazo huyu hana asa mwingine akija akitia kopo la kwanza hivi kiona yamwagika chini amwambia eh, eh ili pipa limtoboka wanasema huyu ana akili sasa kuna mashekhe wengine watakawapelekwa kwenye hii test wewe ukimwona shekhe akwambia kuna maiti ya mfufuka kisha kapisha kisha akafa huyo atakana apewe pipa la madhari kisha aliyekwe kando pale msikiti hebu jaza maji pale mkimwona yoendelea kujaza na anapita na chini mjue si shekhe huyo hayumo huyo mwehu na ukimwona akijaza tu la kwanza sema eh, basi ataka kufundishwa huyo maskini kidogo hajui sasa kuna wengine watakapipa la madhari hao jamaa simsikize kila mtu wengine pipa la madhari ukimsikia mtu asema kwani babangu babake ankufa mwaka hii elfu mbili mbili si mbora kuliko Saad ibn Muadh ukisikia mtu asema hivyo atakapipa la madhari babake mbora kuliko sahaba eka pipa kando umwambie jaza maji ukimwona yuwajaza ujue huyo atakana aanze tembe aanze kula tembe ili kidogo mambo yarudi sawa sawa wallahu almusta'an kwa hiki kisa kiko wazi msidanganywe na hawa khurafiyun قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه نتوم صلى الله عليه وسلم عليكوا كي وتنبليا ونوكوا وقونجو كتك مصحبا وكي إليكوا نهدي منين ومتوم صلى الله عليه وسلم وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب siku moja aliwahi kumtembelea kijana aliyekuwa akimtumikia katika mayahudi kamtembelea tumekisoma hicho kisa kabla ya vikao viwili hivi وعاد عمه وهو مشرك وعرض عليهما الإسلام كذلك kamtembelea ammi yake kama katika hii hadithi akiwa katika shirki akawalingania katika uislamu فاسلم اليهودي ولم يسلم عمه yule myahudi alislimu ami yake akusilimu na hivi ndivyo alivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala قال حفظه الله ومن السنة أن يدنو من المريض ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك أو نحو ذلك كتك سنة لم تنبو متنبري مغنجوة أجريبك وكريب ناهي awe karibu na ikiwa yawezekana na hii tulitaja huko nyuma kwa sio kila maradhi inaweza kuwa karibu na yule mgonjwa yako maradhi mengine yabidi ukae kando haswa ikiwa yale maradhi yani kwa kuwa karibu huenda yakasababisha maambukizi ama ikawa yule mgonjwa manaa yake ni kizuizi cha maradhi yake ni kichache kwa hivyo yabidi wewe ukae kando ili usije ukamzidishia maradhi juu yale maradhi alikuwa nayo kwa hivyo ikiwa yale maradhi waweza kumkaribia basi sunna ni uwe karibu na yeye na umuulize hali yake kaifa tajiduka waonaje wajisikiaje waendeleaje hali yako عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت توم صلى الله عليه وسلم سكو موجة لمتنبلية كيانا katika masahaba akiwa katika hali ya kuwa ni maradhi ya mauti faqala kaifa tajiduka wajihisi vipi uonaje قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي yule kijana akamwambia rasulullah mimi namtarajia Allah kuwa anisamee lakini pia nina hofu na madhambi yangu najiogopea madhambi yangu kwa hiyo baina alkhawf waraja hajakata tamaa na rehema za Allah lakini nasema pia nina hofu naogopea makosa yangu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توم صلى الله عليه وسلم akamwambia yule kijana لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف رواه الترمذي havikusanyiki hivyo viwili katika moyo wa mja katika hali kama hii katika sehemu kama hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampa anachokitarajia nao ni maghfira na atamweka na amani kutokana na anachokiogopa nao nini ni madhara ya madhambi yake Allah atamsamea madhambi yake na amfunike na maghfira maadamu vimekusanyika baina ya khaufu na raja wakati uondoka duniani وعن محمود بن لبيد قال لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل سعد ابن معاذ هو سيد الأنصار alikufa akiwa kijana chini ya miaka 40 miaka 38 lakini alikuwa ni sayyidul ansar huyu sahaba aliposilimu kabila lake lote likasilimu namna walivyokuwa wakimtii katika vita vya Khandaq hapakuwa na mapambano ya moja kwa moja lakini makuraishi walikuwa wakirusha mshale ukarushwa mshale ukampata katika mshipa mkubwa katika mshipa ya nini ya mkono wake akhul kwa saada akawa atokwa na damu sana aliposikia banu quraidha wamevunja ahadi na wako ndani ya Madina wakawa watakuvamia upande wa wanawake na watoto akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azuie ile damu mpaka amfurahishe kile kitakachowapata mayahudi wa bani quraiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala akajalia vile alivyosema ikawa ile damu ikatulia vita vya Khandaq vikaisha ikawa amezidiwa na maradhi na ile hali aliyokuwa nayo na mshipa huu ukikatika ile damu haisimami yatoka kwa hivyo alivyokuwa na uzito hawaluhu inda mraatin yuqalu laha rufaida kulikuwa na mwanamke mwingine ni kama daktari wakampeleka kwake ikawa yuwakaa pale kama vile leo amelazwa mtu hospitali leo kuna mahospitali sio kulikuwa na sehemu amewekwa wakana tudawi aljarha na huyu mama alikuwa ndio akifanyia akifanyia madawa wale walioumia فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول متوم صلى الله alikuwa akimpitia Saad kila siku asubuhi na jioni namuuliza kaifa amsaita jioni imekuingiliaje leo uonaje واذا اصبح كيف اصبحت umeamkaje leo fayukhbiruhu na Saad alikuwa akimpa habari ya Rasulullah najihisi hivi najihisi vile akieleza hali yake na kisa cha Saad ni kuwa baada ya Bani Quraidha kujisalimisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ah, wakaulizwa kuwa kwa hukumu ya nani nyinyi mwaridhia au hukumu nyinyi wakamchagua nani Saad kwa sababu walikuwa wajua Saad alikuwa ni rafiki yao wakati wa jahilia kabla ya Uislamu kwa hukumu yake itakuwa sahali na wao walikuwa wajua hukumu yao ni nini kwa kule kuvunja ahadi wakati wa vita wakati wa, wao wahitajika kutulia ndio wao wavunja ahadi kwa hiyo wakawa ansaru wenda kwa Saad wakimuomba Saad radhiallahu anhu kuwa angalia hao walikuwa ni jamaa zetu wakati wa jahiliya kwa ile hukumu ifanye hafifu saada kabebwa juu ya punda napelekwa asemi kitu ninyamaza tu yuwasikia watu wasemwe alipofika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ana li sa'adin an la yakhafa fillahi lawmata la'i ishafikia wakati wa sa'ad asiogope kwa ajili ya Allah lawama ya mwenye kulaumu chinja wote hao wote watoto watumwa wanawake watumwa wanaume wapiganaji wote kata vichwa mtume sallallahu alayhi laqad hakamta bihukmi llahi min fawqi sab'i samawat sa'ad umehukumu na hukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoitoa kutoka mbingu ya saba hukmu ya Allah umehukumia kwa kukachimbwa shimo kubwa ikawa waletwa mmoja mmoja kata kichwa tupa ndani kata kichwa tupa ndani sababu ya kuvunja ahadi na hii ndio ilikuwa hukumu ya Taurat hii ndio hukumu katika Taurat kuwa wanaovunja ahadi wakati wa vita hivi ndivyo wanavyohukumiwa baada ya hapo ule mshipa uka ukafunguka ikawa zile damu za mwagika ndio akafikiwa na kifo chake Saad radhiallahu anhu arwa na alipokufa Saad radhiallahu anhu Allah ihtazza arshu rahman arshi Allah ilitetemeka kwa kifo cha Saad mtume sallallahu alayhi wasallam ihtazza arshu rahman bimauti Saad arshi Allah imetetemeka kwa kifo cha Saad haja kutuambia Sheikh Mama Mrui pumbavu ah. wallahi pumbavu sana makhurafi tutaweza kuona tume maneno makali lakini nyinyi ambaye ana haya maneno makali hajui heshima ya masahaba hajui masahaba nani ati mtu ikiwa Saad hakufanya kazi yoyote na arshi mtetemeke kwa hivyo babako itakuwa nini kimtetemeka pia arshi babako khurafi bwana salala du'atun ala abwabi jahannam katika walinganizi wa moto mlinganizi katika ubadul qubur huyu huyu alhamdulillah ya akhi sisi tuseme alhamdulillah alladhi tawaffahu na wewe pia uende na kama wewe muende na kikubakia kwenu nyinyi ni hasara hao watu wapotofu wakubakia ni hasara ikiwa Allah hataki kuongoza basi tuwaombea waondoke hapa duniani na sisi tutafurahi wakiondoka mmoja mmoja alhamdulillah hadha kuburi mat alhamdulillah kuna mwingine ende na wende wote yani afikia mtu kumdharau sahaba kamwona <laughs> yani aweza kutokea mtu mwaka elfu mbili akawa mbora kuliko sahaba wewe hujui masahaba ni asa huyu kwa nafsi ya maneno ya mtume sallallahu sahihi kuwa arshi ya Allah imetetemeka kwa ajili ya kifo chake hayo mpata wahi wapi kuwa mtu wa leo ukamhukumu ana ubora kuliko huyu siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa kwa Saad kwa kipindi kukaletwa ngawira kukawa kuna vitambara vizuri vimeletwa masahaba wakawa furahishwa na ile hali ya vile vitambara vilivyo akasema la manadil akhi Saad fil jannati khairun min hadi lau kama mngeona vitambara vya ndugu yangu Saad ndani ya pepo ni bora kuliko hivi yani mtume sallam hajamsahau Sa'ad radhiallahu anhu arda turudi hapa na kazi kina khurafi wana kazi kubwa sana Allahu musta'an وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال mtume صلى الله عليه وسلم alipokuja Madina wakati wa hijra kwa sababu ya hali ya hewa ya Madina ambao walikuwa masahaba waliotoka Makka hawajaizoea walipatwa na maradhi ikawa wagonjwa katika wale waliokuwa wagonjwa Abu Bakar radhiallahu anhu na Bilal ibn Rabah radhiallahu anhu ardhah قالت عائشة سيما فدخلت عليهما كينجيا كواو وكيو وغنجوا فقلت يا أبتي كيف تجدك كمولي زبابان وديوناجي حالياك ويا بلال كيف تجدك أنا إيه بلال حالياك ويكوجي الحديث رواه البخاري الشاهد نكوا وكينجيا كوم غنجوا ومولي زي لحالياك جدي وعن ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة alipokaribiwa na mauti أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها akiwa mgonjwa hali nzito أكاد يكون ruhusa ابن عباس كي يكون سالميا من وراء حجاب بلا شك قالت أخشى أن يثني علي قال يا سلف ولوكو كيوغوبا كسيفيو فمين أوغوبا كينجيا يكون كنسيفو استاكي كسيفيو فقال كيف تجدينك أو, أو قبلها وسمع فقيل أكامبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين هون ابن عمياك صلى الله عليه وسلم بيبي تمكتازا متوت عمياك متوم صلى الله عليه وسلم كذلك انكتك وات ويشمي وبين وإسلام قالت ائذنوا له بس امتني روسا فانجيا فقال كيف تجدينك vipi hali yako ummul mu'minin qalat bi khairin in ittaqaitu niko katika khairi ikiwa nitamcha Allah subhanahu wa ta'ala niko katika khairi ikiwa nitamcha Allah وهي التقية رضي الله عنها قال فأنت بخير إن شاء الله ابن عباس أقنبيا بس ويوكك خير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينمك ويمتوم صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك هكوه منمك بكرا يسبك ويبك ياكو ونزل عذرك من السماء نعذرواك ومترمك كتوكا منغوني كتك سورة النور ودخل ابن الزبير خلافه في شباب ابن عباس كان جيا عبد الله ابن الزبير عن بين متوت ولداك عائشة متوت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا أمينجي ابن عباس كان سيف سان لكن والله نتمنى وميمي سيتشوتي المساولك كويل خوف ولكواناو رضي الله عنهم قال الشيخ حفظه الله ويحسن عند عيادة المريض تذكيره بما في الأمراض من تكفير وإدخال الفأل الطيب عليه بدنو الشفاء ni jambo bora lapendekezwa unapomtembelea mgonjwa kumkumbusha yale anayoyapata mgonjwa katika kusamehewa madhambi yake na pia umtie moyo kwa maneno mazuri kuwa shifaa yake iko karibu atapona mwambie maneno mazuri kinyume na walivyo baadhi ya watu na hii ni tabia mbaya sana ambayo baadhi ya watu wanayo mtu yuenda kumtembelea mgonjwa kisha vipi una maradhi gani ambaye na maradhi fulani ah basi kuna jamaa mmoja juzi ankufa alikuwa nakaa maradhi yako haya sijui mshona watu kama yeye anambia mwenzake tena napata ah, maradhi haya bwana da mabaya kweli haya ma, mara nyingi mtu hufa akipatwa na haya tena azungumza kama jambo la kawaida tu sio sema kuna mmoja alikwenda kumtembelea mgonjwa kisha akaanza kutaja mambo kama haya kisha akampa na nasaha mbena kuna sihi uandike wasia kabisa manake maradhi kama haya kuna mtu anampata pale nafikiri wiki iliyopita hivi kafli mbali sasa wewe ungekuwa waandika wasia akamwambia fikra nzuri mwanangu wewe kaja mtoto wake pale karibu pale leta karatasi uanze kuandika wasia mmepewa nasaha leta karatasi na kalamu andika wasia huyu kwanzia leo asiingie hapa wasia wa kwanza huyu kwanzia leo asiingie hapa andika <laughs> wasia wa kwanza kwanzia leo wewe usije tena hapa eh kwa sababu maneno gani nazungumza kwa mgonjwa si kuna baadhi ya watu ukiingia kwa mgonjwa mpe maneno mazuri mpe moyo In, inshallah hayo maradhi mtu haponi imezoeleka hivyo kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna uzito gani katika kumponesha na maradhi wa idha maridtu fahuwa yashfi simkatishe tamaa mtu si waingia ndani ndio apengine ah, labda ni kweli yale maradhi watu wakipatwa nayo wengi hawaponi lakini ule moyo ukimpa angalau apate nini utulivu ule wa moyo usimwambie maneno ya ajabu ajabu ya kumkatisha tamaa inshallah umuona huyu haya yuafa sasa huyu atatu boyu lakini mwambie maneno mazuri mwambie maneno mazuri angalau mtulize ule moyo wake awe atapata utulivu si kumzidisha maradhi juu ya yale maradhi ikawa hana raha hmm. Allahu musta'an قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده رومة صلى الله عليه وسلم موجة لنجية وانا موجة بدويكم تنبليك ومقونجوا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله رومة صلى الله عليه وسلم لكوك إنجيكم قونجوا كم سلمية كم تنبليك أما فيها لا بأس tahur inshallah yani haya maradhi inshallah yawe ni yenye kufutia nini madhambi yako hiyo ni sababu yawe kufutiwa madhambi yako pole usiwe na wasiwasi inshallah haya maradhi ni ni kafara ya kufutia madhambi faqala lahu la ba'sa tahur inshallah kamwambia haya maneno qultu tahurun kalla قال قلت طهور كلا يقول بيدو يقسم طهور ينصفيش مذام مذام بأمراض يا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور ها مرضي آية آية ها مرضي يمكوج يشمك ها ينبرك كبورين تو جمها بدوي أم يوم أن المزور يا مرضي تنبرك مي كبورين آية, آية. faqana salama fanaam idhan ikiwa ni hivyo basi inshallah ndio hivyo hivyo lakini wewe mwenyewe uambiwa maneno mazuri na hutaki yale mazuri sasa ikiwa mtu umekwenda kwake kumtembelea akawa yale maneno mazuri hayataki pia basi mwache nenda kuna baadhi ya maradhi huyatia dhiki katika moyo kama maradhi ya sukari ya afana Allahu iyakum maradhi ya dhagt pressure waweza kumtembelea hasa akiwa ni mtu mzima usimuulize maswali mengi vipi hali yako sema alhamdulillah naendelea vizuri basi Allah akupe shifa alafu ondoka vipi hali yako wakumbuka zamani mzee ulivyokuwa una nguvu zako ewe ye mwenyewe na mambo yake pale wakumbuka ulivyokuwa wewe wakumbuka ulikuwa hivi na hivi eh alafu bwana alikuwa jana tungo na sijui mali fulani apakumbuka pale mwisho yule mzee akamwambia we we we, we. mimi mwenyewe mbondoka hapa mpaka ufanywe hivyo nishawahi kumuona mzee mmoja afukuza watu akimtembelea sababu ambwa akipuzi kama ikiwa yule mgonjwa juu yale maradhi yake hawezi kusubiri usikae pale salamu alaykum safifi hali yako endelea vizuri la bas tahuru inshallah mtilie dua pale sallallahu alazim rabbul ashaf mashfiaka mara saba kisha onda zako mwache apumzike usimfanye mtu paka akakasirika na kuna wengine tabia zao mbovu wako hivyo basi kama salamu alaykum vipi hali endelea vizuri eh? tauru inshallah huyo ndaza sio ushamtembelea haki yake ushampa kuliko na kujitafutia maneno wallahu mustahab sasa huyo mtume sallallahu alayhi wasallam maneno mazuri yasema hii homa inkuja kunipeleka kaburini ah sawa kama ni hivyo unavyofikiria wewe sawa wakati naona msikilia sana na ikhwa rudi madarasa cha hadithi iliyobakia inshallah tutakuja kuimalizia kikao cha kesho inshallah subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu